Pirms mēs turpinām dievkalpojumu, man šķiet, ir cilvēki, kas ir pirmoreiz šeit. Pareizi? Vai šeit ir cilvēki, kas ir pirmoreiz šeit dievkalpojumā? Šajā vietā. Ir viens cilvēks, ir, ir vēl kāds, ir vēl cilvēki. Ir. Kā jūs sauc? Droši, mēs gribam sasveicināties. Vēlreiz? Rita. Sveicināsim Ritu mūsu vidū. Lodzu, tālāk. Uģis, Uģis, piedod, Uģi, man te grūti dzirdēt. Uģis, veicam! Lūdzu, blakus. Pirmoreiz, ne pirmoreiz? Tu pirmoreiz, tu vienīgais pirmoreiz, jā? Labi, man prieks jūs redzēt. Mēs turpināsim dievkalpojumu un es aicināšu Gati. Gats padalīsies ar mums kādās lietās, ko Dievs ir viņu uzrunājis, kas noticis arī pie viņa ir. Tā kā sagaidīsim Gati! Gati! Labdien visiem! Man ir prieks šeit būt. Man liekas, kad es pirmo reizi šeit stāvu un sludināšu Dievu vārdu. Jo tas ir liels gods sludināt Dievu vārdu, jo tā ir dzīvības maize priekš ir katru no mums. Un es Dievam jautāju, pirms man uzrunāja, ka man šeit ir šodien jāstāv priekšā, es lūdzu Dievs, ko lai es dalos šeit draudzē. Un, un pēdējo, pēdējos laikos Dievs stipri strādā pie ticības, pie ticības un paļaušanos uz Dievu, pie situācijām, kādās mēs nonākam, kur Viņš ved mūs cauri, ka Viņš mūs stiprina, kad Viņš mums dod uh, savus rezultāts, jo bieži vien mēs kaut kā gribam paļauties uz sevi, uz savu prātu, ka mēs domājam, ka mēs esam visgudrākie, ka mēs domājam, ka tā ir pareizi vai šitā pareizi, bet Dievs brīžiem vienkārši tās durvis aiztais ciet un atver jaunas durvis, pa kurām mēs vienkārši izējam pa šo taisno ceļu un vienkārši viss ir brīnišķīgi. Un uh, tāpēc es sapratu to, ka man ir jādalās ar to, ka man ir jāsludina šis vārds, kas ir uh, ticība uz Jēzu, kas ir šī paļaušanās, šī pieķeršanās viņam, taisnībai, Dievu vārdam, jo tikai tā mēs iemantosim Dievišķo godību, ja mēs ticēsim. Un pirms es lidināšu vārdu, es gribētu palūkt aizlūkt. Aleluja, mīļais debes tēvs. Es pateicos, kungs, ka es varu stāvēt šeit, draudzes priekšā, Dievs. Paldies, kungs, ka tu, ka tu man devu savu vārdu, tēvs, un Es lūdzu Dievs, lai es neko nerunā no sevis pašu, bet es lūdzu svētais gars, lai tu savā spēkā, savā godībā nāc un runā caur mani. Lai tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs, lai tavs vārds atver katrs sirds, mēs, kas šeit esam sapulcējušies, Dievs. Es lūdzu, kungs, lai tavs vārds izmaina katru mūsu sirdi, Dievs. Tu redzi, kungs, kādās situācijās mēs katrs esam, kam mēs ejam cauri, Dievs. Tu redzi, kungs, ka mums brīžos kļūs, kļūs grūtsirdī, ka mums zūd spēk, Dievs. Tas lūdz Dievs, lai caur šo vārdu Tēvs, Tu stiprināti katru, kungs, kas mēs šeit esam, Dievs. Lai Tu mums dod, kungs, jaunu spēku, Dievs, ka mēs varam pacelties kā ērgļi, Dievs. Lai mēs, kungs, atmetam visu to, kas, kas ir no pasaules un pieķeramies, kungs, Tev vairāk, kungs, iesakņodamies Tevī, Dievs. Tāpēc es lūdzu, kungs, lai Tu runā uz katru sirdi, runā svētais gars. Izlējies svētais gars par šo draudzi, izlējies svētais gars par katru sirdi. Dod spēku mums, dod spēku mums ticēt vairāk, lai mēs ticam, lai mēs paļaujamies no nu, visa savas sirds, Dievs. Es Tev pateicos un lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Tāds uztraukumiņš bišķi. Svakar <laughs> šķirstīja Pāvila vēstules, un man īstenībā es tā pagāju pirms tam garām, bet vakar man tiešām svētais gars uzved uz vienu rakstu vietu, tā ir Pāvila vēstule kolosiešiem, otrā nodaļa – no 6. līdz 8. pantam. Pāvila vēstu kolosiešiem otrā nodaļa no 6. līdz 8. pantam. <clears throat> Un tur ir rakstīts. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā – kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā. Amen. Es tiešām vakar šo rakstu vietu lasīju, un es viņu ar baudu pilnīgi lasīju, jo es katru vārdu izgaršoju, jo es sapratu to, ka šeit ir, tā ir formula ticībai. Tā ir tāda formula, kam mēs pa soli pa solim ejam cauri. Mēs esam pieņēmuši Jēzu. Dievvārds māca, dzīvojiet viņam dzīvojiet Jēzu, iesakņodamies viņā, lai mēs nepalaižam vaļā, lai mēs esam stipri viņā, lai mēs izlaižam šīs saknes, lai mēs mācamies un dzirdam Dievu vārdu, lai mēs klausam to, ko Jēzus mums ir mācījis, lai caur viņa evaņģēlijas spēku mēs ejam, lai mēs augam viņā, šajā gudrībā, to, ko Jēzus mums mācīja, lai mēs pieņemam viņa sirdi. Līdz ar to mēs kļūsim stipri ticībā. Nekas mums nespēj stāties pretī, ja Jēzus būs mūsu sirdīs. Viņš mums ir devis šo savu spēku, šo autoritāti. Un pāri visam mēs esam pateicība. Mēs esam pateicībā. Jo visu, ko Dievs mums dod, mums ir jāpateic. Par to, ka mēs esam šeit, par to, ka mums ir ģimene, par to, ka mums ir darbs, par to, ka mums ir ko ēst. Dieva žēlstība vienkārši izlējās par mums ja mēs būsim uzticīgi viņā. Slāva Dievam par šo rakstviet, tas tiešām vakar man tā uzrunāja un iedrošināja. Es ticu, ka arī tas jūs vairāk uzrunās un iedrošinās. Vairāk es domāju šodien par šo sludināšanu, par šo vēstu. Es domāju, ka es ticu, ka Dievs jūs iedrošinās ik katru. Ik katru, jo es nezinu, kādām situācijām jūs katrs ejat cauri. Vienkārši Dievs visu redz, Dievs visu dzird, Viņam ir plāns priekš jums. Viņš zina, kas būs rīt, parīt. Mēs to nezinām. Vienkārši mums ir jāpaļaujas un jātic Dievam. Un tad es gribu tādu formu, kas tad ir ticība. Un atšķirsim vēstuli ebrejiem. Vēstuli ebrejiem. 11. nodaļa no 6. līdz es atvainojos, 11. nodaļa, 1. pāns. kas ir ticība. Vēstule ebrejiem 11. nodaļa, 1. pāns. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecībā par neredzamām lietām. Ja mēs zinām, ja mēs redzētu, kas būtu, tad mēs vienkārši būtu masticīgi. Bet ja mēs neredzam tās lietas un nezinām, Tā, tā ir ticība. Vienkārši, ka mēs nesaprotam, kas notiks, bet mēs ticam, mēs paļaujamies uz Dievu, mēs zinām, ko Dieva vārds saka, viņš apso mums, mēs kļūstam stipri. Un neviens, neviens tums spēks nespēs mums stāvēt pretī. Vienalga, vai tie, tās būtu slimības, vai tas tā būtu nabadzība, bats, vai tās būtu kādas, nezinu, problēmas darbā, ja mēs ticēsim, ka Dievs stāv pāri visam, mēs iziesim cauri, ka uzvarētā. Un tā ir tā paļaušanās un cerības tam neredzamām lietām. Vēl viena lieta, kas man uzrunāja vakar, tā ir vēsta lebrējiem desmitā nodaļa no 35. panta līdz pašām beigām. Jo brīžos mums ir tā, ka mēs sapratam, jā, Dievs, es tev ticu, es ceru uz tev. Bet paiet kaut kāds laiks. Mēs vienkārši gribam, lai tās lietas notiek tūlīt un tagad. Bet Dievs vienkārši mūs vēd visam cauri, ja Viņš mūs rūda. Viņš grib, lai mēs esam stipri, stipri Jēzus Kristus mācekļi, sekotāji, karavīri, kas stājās pretī tums spēkiem. Un ja mēs būsim vāji, tad pie mazākām problēmām mēs sāksim bēgt. Sātans mūs apmalo, sātans mūs baida, bet Dievs mūs stiprina. Un tātad neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi. Tā ir liela alga. Dievs apsol. Neatmetiet savu cerības drosmi. Tā ir liela alga. Jo jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījušu, darījuši, iemantotu apsolījumu jo vēl maz brīdis un tam, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas, manai dvēselē nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. Amen. Redziet, spēcīgi vārdi. Mums vajag pacietību. Un tā ir liela problēma tagad ikdienā, ka mēs esam nepacietīgi. Es pats esmu izjūts to arī uz savu sādu, savā ikdienā. Es gribu tulīt un tagad, lai kaut kas notikt, nenotiek, es sāku tur kurnēt bez mazais, bet tad man svētais gars vienkārši pasaka, atslāpsti, atslāpsti, tici, paļaujies, ceri. Un slāv Dievam par to, ka Dievs mūs vēd šādām situācijām cauri, jo bet mans taisnais no ticības dzīvos. Bet uz to, kas atkāpjas manai dvēselē, nav labas prāts. Viņš uzsver, bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. Amen. Slavu Dievam. Slavu Dievam. Ir daudz situācijas bijušas, kurās, kurās es un man ģimene esam gājuši cauri. Brīnišķīgi tāda liela liecība bija vispār par, par manu darbu. Uh, pirms tam es strādāju vienā lielveikalā, kā veikala vadītājs. Sākumā es biju kā menedžers, pēc tam vienkārši es biju kā vadītāja vietnieks, tad kā vadītājs. Un, protams, ka apkārt bija cilvēki, bija pasaulīgi cilvēki. Un, un tas bija tas brīdis, kad es biju ļoti izslēpts pēc Dievu, un es Dievam lūdzu, Dievs, uh, es gribu, es gribu Tev vairāk savā dzīvē, es gribu, lai Tu man lieto, uh, Un, protams, ka Dievs vienkārši pieļauj daudz situācijas, viņš devis tāds pārbaudījums, grūtības, un es lūdzu Dievs, notika vienkārši tajā darbā notika liels tāds hauss, ka apgriezās visa kājām gaisā, tur cilvēki nostājās pret manīm, un tur sākās tur kurnēšanas, aprunāšanas, tur grupās dalīšanās, bet es sapratu to, ka es nedrīkst uz nevienu turēt ļaunu prātu, uzmoties, ka man ir vienkārši jābūt ar Dievu kopā, jo Dievs izadīs cauri, Viņš izvedīs cauri visām problēmām un grūtībām, lai kādās mēs arī būtu. Atcerieties to, uzticieties līdz galam. Un es vienkārši teicu, Dievs, saka, lai notiek tavs prāts. Šķīst šo kolektīvu. Tu redzi, kungs, kas te notiek. Atbrīvo, kungs, kam te nav jābūt, lai iziet ārā. Nepagāja īs laiks, es pirmais aizgāju no tā kolektīva. <laughs> Man vienkārši sanāca tā, ka es dabūju aiziet. Bet tai pašā dienā es apsēdos kabinetā, es nodevu savus mans, un es lūdzu, es teicu, kungs, kāpēc? Ko lai es tagad daru? Tu redz, ka man ir ģimene, man ir trīs bērni. Dievs, palīdz. Uzreiz Dievs man iedeva ideju, saka, piezvan tam un tam cilvēku. Es paņemu klausulu, es piezvanīju, saku, klausies, ir tāda problēma, es pazaudēju darbu, vai es nevarētu, nu, vai tev nevajag labi strādnieku? Protams, ka vajag, brauc šur. Es aizbraucu un pēc, pēc desmit dienām es sāku strādāt. Darbs bija tikpat labi apmaksāts. Es, kā saka, daudz ko iemācījos jaunu. Un tad, kad nāca šī ekonomiskā krīze virsū, daudz kur nogriez algas nost bet mans priekšnieks vienkārši nenogriez, bet viņš jau pielika klāt, viņš redzēja manu attieksmi pret darbu, viņš redzēja, ar kādu mīlestību es eju darbā, kā es strādāju, ka man ir svarīgs šis uzņēmums, viņš man nenoņēma nekapēju. Bet citās, citās iestādēs, iestādēs es dzirdēju, ka pat līdz 50% ir samazināts alga. Slavē Dievu, es teicu, kungs, paldies Tev tiešām par Tavu žēlistību. Bet tad nāca tā krīze viens spēcīgāk, Un, protams, es tagad strādāju celtniecības uzņēmumā un nebija tie šie objekti. Nebija objekti, bet paldies Dievam, ka mums piedzim Daniels. Un iepriekšējā darbā, kad es strādāju, protams, ka tur maksāja pilnas nodokļus un es dabūju šo bērnu kopšanas pabalstu tikpat lielu kā algu. Es sēdēju gadu mājās, var teikt, neko nedarīju, bet es saņēmu tādu pašu algu, kā iepriekšējā darbā. Bet tā celtniecības biznesā nebija vispār neviena objekta. Ja, es, ja man nebūtu bērnu pabalsts, tad mums var teikt nebūtu nekā. Dievs atkal bija izplānojis, viņš bija paredzējis. Es aizēju no darba, bet pēc pāris uh, nedēļām piedzims bērns un man ir pabalsts. Un man atkal vis, visa tā nauda gada garumā ir. Beidzās bērnu pabalsts, es jau sākos nagos, kas būs ar darbu, pēkšņi Viens piedāvājums, viens objekts, otrs, trešais, ceturtais, akal aiziet, saprot, neko nepazaudē, neko nepazaudē. Vienkārši Dievs visu saplāno, Dievs jau visu redz, kas būs uz priekšu. Vienkārši Viņš mūs ieliek tajā situācijās, lai mēs vienkārši esam uzticami un lai mēs no sirds pateicamies Viņam. Un tas man radīja tādu, tādu ticības uh, spēku, ka uh, es vienkārši sapratu to, ka es nedrīkst, es nedrīkst vienkārši no Dievam vairāk būt masticīgs, ir jāiet līdz galam, ir jāpaļaujas. Un, un paldies Dievam, kad es varu strādāt šajā uzņēmumā, kad Dievs vēda klāt cilvēks, ko es vienkārši redzu, kuriem vajadzīga glābšana. Es redzu, ka cilvēki ir alkohola atkarībās, ka viņi ir laulības pārkāpē, azartspēlēs, tais pašnāvības dēļ azartspēlēm, ka viņi pazaudējuši ģimenes. Dievs vienkārši vēda klāt, cilvēks nāk izmiss, Viņš sēž, un es saprotu to, kad es varu runāt ar viņu. Es saprotu to, ka Dievs man liek vienu aizlūkšanu, otru, trešo. Es vienkārši saprotu to, ka Dievs, Dievs vēlas, lai es par šiem cilvēkiem iestājos. Viņš mūs ir nolicis šeit, kā, kā šīs zemes sārgus. Šī ir viņa zeme. Šī, jebkura ģimene, jebkura cilvēka, par kur mēs iestājamies, tā ir Dieva zeme. Un mēs, ja aizlūdzam, Dievs vienkārši Protams, viņš varēja to situāciju katram, varēja pieskarties, tu esi dziedināts, tu esi atbrīvots, tu esi šķīstīts, vēl nezinu, kur, bet Dievs grib, lai mēs iestājamies. Dievs grib, lai mēs iestājamies, lai mēs esam, lai mēs esam šie ugunīgie, dedzīgie karēvi, par ko Jēzus tiešām vēlas, lai mēs būtu. Un kad tu redzi, ka tie šie cilvēki sāk mainīties, kad tu redzi, ka tu viņam sāc sludināt, kad tu saproti, ka viņam jau nāk tā grēka nožēla, ka viņš saprot to, kad ir jāizdomājas par to, ka viņš nezin, kas būs rīt vai parīt, Tas vienkārši ir fantastiski. Un tāpēc man uzrunāja Pāvu vēstu Filipiešiem otrā nodaļa no 13. līdz 17. pantam. Pāvu vēstu Filipiešiem otrā nodaļa 13 līdz 17. Ko tad Dievs vēlas, kāda ir viņa griba? Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Amen. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni, sabojātas un samaitātas paudzes vidū, un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē, turēdami dzīvības vārdu, man par lepnumu uz Jēzus Kristus dienu, tad es veltīgu nebūtu skrējis, nedz veltīgu pūlējies. Āmen. Dievs vēlas, lai mēs būtu šie spīdekļi pasaulē, lai mēs mirdzētu. Vienalga, kur mēs atrodamies, Viņš grib, lai mēs mirdzētu. Viņš grib, lai mēs būtu gaismi. Dievs negrib, lai mēs kurnam, lai mēs šāvamies. Dievs mums dod veiksmi pēc šīs savu labā prāta. Pēc slavu Dievam. Vēl es gribu vienu liecību pastāstīt arī par savu darbu ir tā, ka uh, mums tagad sāksies viens objekts jūrmalā. Mans darba devējs teica, tev gadu būs jābrauc uz jūrmalu strādā. Sākumā, labi ir, galvenais, ka tik darbs. Beigās es sāku tā, tā domāt. Man paliek mājās sieva, trīs bērni. Sievai skola, prakse, bērnam skolas, skola, bendārs. Privātā māja, malka, kurināšana, suņiem ēst, viss. Nedēļ prom. Diez, kas labs nav. Es sākumā to tā kā pieņēmu, bet pēc tam es tā kā es runāju mājās ar savu sievu. Un sākumā, jā, jā, viss ok, varēs braukt. Pēc tam es jūtu, es atbraucu vakarā mājās, es jūtu sievu. Asars, asars acīs. Sākam runāt. Teica, nedēļ projām. Kā es tikšu galā? Es sapratu. Mēs, mēs nonācam pie tāda secinājuma, visu mēs šito domu tagad nepieņemam. Es teicu, vēl nekas nav noticis. Dievs vēl nav pateicis, brauc tagad. Saka, lūksim Dievu prātu. Es ticu, ka Dievs vienkārši sagatavos manu sirdi, Dievs sagatavos tavu sirdi. Uzticamies Dievam. Visi mēs iestājāmies lūkšanā, lūdzam vienu dienu, otru dienu. Un tad es vienkārši teicu Dievam, es saku, kungs, tu redzi, tu redzi, ka man būs jābrauc, tu redzi, ka ģimene paliek šeit. Es nezinu, kāds ir tavs prāts, nezinu, varbūt, ka tavs plāns ir, kad es esmu jūrmalā, varbūt, ka tu gribi, lai es tur evaņģelizēju, lai es kalpoju, bet ja, ja tu gribi, lai es tur esmu, tad tu sagatavo sivicis ir, ka tu parūpēsies, lai viss būtu kārtībā. Viss mēs atdevām Dievu rokās, mēs par to vairs nedomājam. Mēs vienkārši ticējam, ka Dievs darīs savu darbu. Uh, trešdien mums ir sapulc vadītājiem. Ševs pasaka. Ir tāds Kristaps, man kolēģis, un viņš ir nogurs. Bet viņš kuldīgā vāda objektu. Viņš saka, Kristap, tu brauks uz jūrmām, gads paliks sinagogu vadīt. Te kuldīgā. <laughs> es vienkārši stāvēju, es biju tā kā mēm zivs. Es vienkārši nesapratu, kas notika. Es tāpēc slāvu Dievam, kungs, tu redzēji, tu redzēji šis mūsu, šis mūsu sirds redzēt, Dievs, ka mēs tiešām, nu, gribam Tev uzticēties līdz galam un ka vienkārši Dievs izmaina viņas sirdi, tā priekšnieka sirdi, prāti, viņš vienkārši visu saliek pa plauktiem. Tu brauks uz jūrmo, tu paliec kūtīgā. Lai katrs būtu pie savām ģimenēm, viņš vēl tā uzsver, lai katrs būtu pie savām ģimenēm. Vienkārši brīnišķīgi, fantastiski. Bet uh, mēs ar Sīvu bijām iestājušies arī labu laiku lūkšanā par šo manu priekšnieku, par viņu ģimeni, un es ticu, ka Dievs vienkārši tur arī darīja spēcīgi savas lietas. Un uh, viss, viss simtprocenti paļāvībā uz Dievu. Nekur mēs neskrējām, neko mēs nedarījām no savu prātu, atdevām visu Dievam. Dievs, mēs uzticamies Tev. Un uzrunāja man spēcīgi rakstu vietu Mata evaņģēlijas 17. nodaļa, no 18. līdz 21. pantam. Mateja evaņģēlijas 17. nodaļa, no 18. līdz 21. pantam. 17. nodaļa, jā, no 18. līdz 21. <clears throat> Un Jēzus viņu apdraudēja, un ļaunais gars izgāja no viņa, un dzēns kļuva vesels tanī pašā stundā – Tad mācekļi piegāja pie Jēzus atsevišķi un sacīja, kāpēc mēs viņu nevarējam izdzīt, bet Jēzus tiem saka, jūsu masticības dēļ, jo patiesi es jums saku, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam, pārcelies no šeienas uz turieni, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Āmen. Dziet. Pietiek, ka mūsu ticība ir kā sinem graudiņš. Mēs varēsim pateikt šim kalnam pārcelies no tejienas uz turien. Vienkārši es gribu biedrošināt. Tiešām es biedrošināti katru. Ticiet, ticiet, ceriet, paļaujieties uz Dievu. Neatmetiet, neatmetiet Dievu cerību. Neatmetiet. Dievs vēlas, lai mēs būtu šī spīde, ka Dievs vēlas, lai mēs ejam, lai mēs ejam un esam šo gaismu šajā pasaulē. Un ticība, ticība nebūs. Ticība nebūs bez darbiem. Viņa nedzīva. Un es gribu iedrošināt, lasiet Dievu vārdu, studējiet, lasiet, lūdziet, neatmetiet lūkšanas. Dievs vēlas, lai mēs visu lietas nesam viņu priekšā lai mēs iestājamies par saviem mīļajiem, par saviem tuviniekiem, lai mēs iestājamies par tiem, kas ir, kas ir atkarībās, lai mēs iestājamies par tiem, kam ir daudz bēdz, kam nav varbūt darbs, kam varbūt nav ko ēst. Dievs vienkārši liek mums šos cilvēkus priekšā šīs situācijas. Esiet drošsirdīgi, es jūs iedrošinu. Un pašās beigās es gribu nocitēt 91. psalmu, no 14. No 14. līdz 16. pār. Pieķerieties Dievam, nelaidiet viņu vaļā. 91. psalms no 14. līdz 16. pantam. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu. Es viņam, es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Āmen. Dieva vārds apso. Ja tu pieķersies Dievam, viņš tev izglābs, viņš tev paaugstinās, ja tu pazīsi viņu vārdu. Un tad, kad tu viņu piesauks, viņš tev paklausīs, viņš tev būs klāt bēdās, neskatoties, kam tu ej cauri. Viņš tev izraus no tām, cels tev godā, un tu dzīvosi ilgu mūžu. Tas ir varens Dieva apsolījums. Tas ir varens Dieva apsolījums. Esiet iedrošināti, esiet svētīti, lai Dievs uz jums runā, lai Dievs jūs vāda tur, kur jūs esat. Esiet izslāpuši pēc Dieva, esiet izsaukuši pēc Dieva vārda. Dieva vārds ir šī garīgā mājas, kas mums ir katram vajadzīga. Tāpēc es priecājos par to, kad es varu būt šajā draudzē. Paldies, kungs, tiešām, ka tu esi devis šo draudz, ko tu esi devusi katru draudzes locekli. Man liels gods tiešām sākumā baidījos, ko es runāšu, kā tas būs, bet es lūdzu svētam garam stiprin man, iedrošin man. Es ticu, ka šis vārds kādu no jums uzrunāja, es ticu, ka viss uzrunā. Es ticu, ka pie jums notiks kādas pārmaiņas, izmaiņas. Esiet svētību tur, kur jūs ejat, ienesiet gaismu katrā vietā, vienalga, kur tas būtu, ejiet ar Dievu spēku. Ejiet ar Dieva autoritāti, jo Viņš mums to ir devis. Un neaizmirsiet, ka mēs esam šīs zemes sāls, ka Dievs mums ir līdz, lai mēs būtu viņa kalpi, ka Dievam ir šīs drūvas, kas ir ārā, viņam vajadzīgi gan šie sēja, gan šie pļāvē. Es gribu uh, lūgt par šo vārdu, par šo ticību. Un Atveriet savu sirds Dievam. Ejiet pilnīgā, pilnīgā spēkā pie Dieva. Atveriet, atdodiet pilnības, pilnībā sev Dievam. Atmetiet nost, kas jūsos ir varbūt šis rūgtums vai šī kurnēšana, problēmas, visu metiet nost, lieciet Dievam pie kājām. Atverieties Dievam. debes Tēvs, Kungs, es Tev pateicos, Dievs, par šo brīdi, par šo laiku, Tēvs, kad es varēju, Kungs, sludināt Tavu vārdu. Paldies, Kungs, ka Tavs vārds mūžīgi ir dzīvs, ka Tavs vārds ir spēcīgs, Dievs. Paldies, Kungs, ka Tu mūs ieved dievišķā godībā. Paldies, Kungs, ka Tu māc, lai mēs pieķeramies Tev, lai mēs pieķeramies Tev, ka tu redzi, kungs, šīs mūsu ilgs pēc Tevs, Dievs. Tu redzi, kungs, katru sirdi, kungs. Tu redzi, kungs, katru situāciju kurā mēs stāvam, kam mēs ejam cauri, Dievs. Es lūdzu, kungs, lai šī ticība, kungs, katrā no mums, lai viņa būtu stipra, kungs, un augt, Dievs. Lai mēs nekad, nekad neatmest cerību uz Tev, Dievs. Lai mēs visās lietās ejam, kungs, Tavā spēkā, Dievs. Lai mēs esam šie spīdekļi šajā pasaulē, lai mēs mirdzam, kungs, lai mēs esam šī gaisma, Dievs. Lai mēs ienesam svētību, kungs, katrā mājā, katrā vietā, Dievs. Katrā darbā, kur mēs esam, Dievs, lai mēs ienesam šo gaismu, Dievs. Es lūdzu, kungs, Palīdz mums paļauties, palīdz mums, kungs, paļauties uz Tev, nevis, nevis uz sev vai uz cilvēkiem, Dievs. Likums Tev pirmajā vietā, Dievs, jo Tu esi mūsu ceļš, patiesība un dzīvība, Jēzus. Tev piedar pestīšana, Tu esi mūsu dievišķais spēks. Aleluja, Dievs, es lūdzu, kungs, uzrunāju katru Dievs, uzrunā katru sirdi Dievs, lai mēs katrs, kungs, nožēlam visu to, ko mēs esam runājuši, ko darījuši, Dievs, lai mēs nepieķeramies, kungs, pasaulīgām lietām, vērtībām, Lai mēs pieķeramies, kungs, tavai, tavam vārdam, tavam spēkam, Dievs, tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs, Dievs. Es lūdzu, kungs, lai tu, kungs, dziedini katru sirdi, kas ir šeit, Dievs. Lai tu, kungs, atbrīvo katru, kungs, no, no viņa šaubām, tēvs, uz tev, kungs. Es lūdzu, Dievs, paņem no šīs šaubas, paņem no šo masticību, Dievs. Lai šī ticība ir liela, kungs, lai šī ticība ir dzīva, tēvs. Es lūdzu, kungs, vādi mūs par saviem ceļiem, Dievs. Dod mums, kungs, apzināties, ka mums ir dot šī autoritāte, Jēzus, ka Tu esi šīs zemes sāls, Tu esi devis mums, lai mēs būtu šīs zemes sāls. Dievs, es lūdzu, kungs, Iepriecina katru sirdi, Dievs, lai mēs neesam noskumusi, lai mēs esam priecīgi, Dievs, priecīgi par Tavu glābšanu, Jēzu. Es lūdzu, kungs, iedrošini, iedrošini mūsu katru, Dievs. Lai mēs, kungs, ejam, kungs, ejam slāpēs, izsalkumā pie Tevis. Es lūdzu, kungs, pēc personiskām attiecībām ar Tev, Dievs, bez viņām nekas nebūs, kungs. Es lūdzu, kungs, lai katrā namā Tavs vārds ir slavēts, lai katrā namā, kungs, ir laiks veltīts Tev, Dievs. Lai katrā draudzē, kungs, lai katrā draudzē notiek, kungs, tavu vārdu, kungs, slavēšana, kungs. Lai mēs gavilējam par to, ka mēs esam tavu bērni, Dievs. Es lūdzu, kungs, rād mūsos izturību, Dievs. Rād mūsos, kungs, šo spēku, kungs. Dod, lai mēs, kungs, lai mēs ejam, kungs, tavā spēkā, Dievs lai mēs ejam Tavā spēkā, Dievs. Es lūdzu, kungs, lai Tu atbrīvo, kungs, ja kādam ir bailes, Dievs, lai šīs bailes tiek sasaistīts Jēzus vārdā. Jo Tu mums neesi Dievs baiļu gāru, Tu mums esi Dievs spēku, mīlestības un savaldības gāru. Dievs, mēs pateicamies par to. Es lūdzu, kungs, lai mēs esam iedrošināti, lai mēs esam drošsirdīgi, kungs, pēc šo soli, kungs, vēl tuvāk Tev, Dievs, attiecībām ar Tev, kungs. Es lūdzu, kungs, paņem nos, paņem nos, kas mūsos ir palicis no vecā cilvēka, Dievs, lai mēs esam, kungs, jauni, kungs, Lai jauna eļļa no debesīm izlējās par katru no mums, Dievs, lai mēs esam svaidīti, kungs, lai mēs esam stipri, Dievs, lai mūsu lūkšanas, kungs, ir ugunīgs, Dievs, lai mēs esam dedzīgie kristieši, kungs, lai mēs neesam remdeni, bet esam dedzīgie, kungs, dedzīgie, kungs, es lūdzu, Dievs, Svētī, kungs, ir katra, arī tie, kas nevarēja, kungs, atnākt uz šo dievkalpumu. Es lūdzu, Dievs, lai Tavs vārds aizskar arī viņu sirds, Dievs. Lai Tu, kungs, pagodinies arī viņu namos, Dievs. Es lūdzu, kungs, Esi svētīgi, kungs. Svētī mūs un vādi, kungs, savā spēkā, kungs. Aleluja, Tev debes Tēvs. Paldies, kungs, par šo vārdu, Tēvs. Paldies, Dievs, tiešām, ka Tu esi varens Dievs un dzīvs Dievs, ka Tavs vārds ir dzīvs. Aleluja, Jēzus vārdā. Amen. Dievs Tēvs. até a sua. Tāpēc man Dievs nodā. mums piedod, Tēvs. Un šajā mirklī, Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā, Tēvs. Un mēs noliekam visas lietas, Tēvs, kas mūs māc, mūs sīt, Tēvs. Viss tās, tās nepareizās lietas, Tēvs, kungs, visas tās lietas, kas nav no Tēvs, Tēvs, tās, tās visas domas, debes Tēvs, tie darbi, tie vārdi, Tēvs, kungs, kas nenes god Tev, Tēvs, mēs vienkārši nesam un liekam to Tēvs pie Tavām kājām, Tēvs. Mēs nesam jēs pie Tavu krustu visus savus grēks. Mēs lūdzam Tev, Tēvs, piedod savu mīļā Tēvu vārdā. Piedod mums viss grēks, Tēvs, piedod visu mūsu pārnodarības, kungs. Piedod, Tēvs, mēs gribam šķīst svētu dzīvi, Tēvs. Mēs, gribam, mēs negribam, Tēvs, Kristus Tavu pašu grēku vēl un vēl, Tēvs. Un es ticu, ka mums katram ir kādas lietas, Tēvs, no kurām mēs nevaram tikt vaļā, Tēvs. Bet es ticu, es ticu, Tēvs, ka Tavā vārdā, Tavā vārdā, Tēvs, mēs varam tikt atbrīvot no visām lietām. Vai tās ir atkarības, vai tās ir neusticības tās, vai tās ir vienkārši ļaunas domas debes tās, vai tā ir neiecietība, ļaunprātības, zaima tās. Šīs visas lietas debes tās, es ticu, ka tu viņus vienkārši var paņemt nos tās, atver mūsu sirds tās, kungs. Es tev lūdzu tās, kungs. Un es tev lūdzu tās, lai tavs svētais gars nāk un dziedina mūsu sirds. Mūsu ievainotās sirds, mūsu sāpinātās sirds, debes tās lai Tavs svētais gars ir vienkārši pārklājās Tavs, kungs. Slavu Tev pateicību, Tēvs. Un es Tev slavēju, Tavs, ka caur Tavu svēto garu mēs topam dziedināti. Mēs topam atbrīvoti. Mēs tiekam Ooh. iedrošināts, es iedrošināts. Nedomā, ka tā vai šī tā ir muļķība, vai tas ir kāda tāda nevajadzīgas lietas, vai tie tik tāds sīkuma tēvs. Es, te, es tevi iedrošinu ikvienu šobrīd tagad. Ļaujos, lai par tevi aizlūdzu. Ļaujies, lai Dievs dara liels lietas tavā dzīvē. Ļaujies, lai Dievs tevi dziedina. Ļaujies, lai Dievs atrisina kādas problēmas. Ļaujies, lai Dievs tevi iedrošina lūdzu, lai Dievs Tev var vienkārši dot. Vienkārši, lai aizlūdz par Tev, brāļu, un lai atraist tās lietas Tevi, ko Dievs ir Tevi ielicis, jo es ticu, ka katram Dievs ir ielicis kāds brīnišķīgas lietas. Brīnišķīgas lietas tā, Tēvs mums liek iekšā, lai, lai mēs vienkārši varam iet un spīdēt ar tām lietām. Bet Dievs mums ir radījis tik unikāli katru, tik brīnišķīgi katru. jau mūs ieliki, ka Tu jau mūs ieliki šeit, Tēvs, tad, kad mēs vēl nebijām piedzimuši, ka Tu jau, ka tu jau tad mūsu, mūsu vārds bija ielicis, Tēvs, ka Tu jau tad mūs redzēji, ka tad jau Tu redzēji mūsu ceļa gājumu, Tēvs, kungs. Tad jau Tu redzēji, ka kādām lietām mēs jāksauksimies, kādas lietas mums Tev jāiedrošina mums darīt, Tēvs, kungs. straumi ilgi ejot. Tagad lūdzu mani nes. Mēs baudām skaistas rozes, iekšķos nejūdot. Mēs mīlām skaistus skroņus, tiem maksāji tu. Satiec mani upē, uz ceļiem stāvu my name. i sky kurās attiecības ir um, ne tāds, kāds tu viņus vēlētos, Tēvs. Ir ģimenes, kurās ir daudz sāpinājumu, ir ģimenes, kur ir daudz rūgtumu, Tēvs, kur ir daudz nesapratnes, Tēvs, es lūdzu, kungs. Pieskaries tagad šiem vīriem, šīm sievām, Tēvs, kungs. Vienkārši, Tēvs, dziedini šīs sienas, Tēvs, pildi viņus ar mīlestību, Tēvs, kungs. Slāv Tev, Tēvs, kungs. Iedrošina ikvienu nevis tēvs, kungs ģimenēs lūg tēvs, lūg kopā vīriem un sievām, arī manējā ģimenē tēvs, iedrošina mūs ikvienu tēvs, kungs, darīt to biežāk tēvs, iestāties par saviem mīļajiem, par savām mamām, tētiem, par saviem vecākiem, brāļiem, māsām. Es tev lūdzu tēvs, kungs, jo es ticu tēvs, ka viss sāks no ģimenes, no ģimenes sāks mūsu skatījums uz pasauli, No ģimenes sāk mūsu skatījums uz Tev, Dievs. No ģimenes Tēvs mēs uzzinām par Tevi, mācamies par Tevi, mācamies saprast šīs attiecības. Mēs mācamies mīlēt Tēvs. Tā ir tā pirmā vieta, kur mēs visas lietas mācamies Tēvs. Mēs lūdzu Tēvs no sirds, kungs, pieskaries ikvienam dziedi ģimenes Es esmu savu lielo mīlestību. Es vienkārši visās ģimenēs iekšā. Slāv Tev, Tēvs, kungs. Es īpaši Tēvs lūdzu par tiem cilvēkiem, kuriem, kuriem vēl nav otras puses, nebes Tēvs, kungs. Runā uz viņiem, Tēvs. Pievedīs to cilvēku, Tēvs, kungs. Atver acis, atver sienas, nebes Tēvs, kungs Runā nepārprotam, Tēvs kungs. Slāv Tev, Tēvs, un pateicību, kungs. Viss gods un slāv pornogrāfija arī nav no Dieva, jā? Ja? <laughs> ne tikai šausmu films. Mēs vēl, es vēl ātri pateiktu pāris lietas, kas saistībā ir ar, ar to, kas notiks šeit, kas notiks arī draudzē, un, un viena no tām ir nākam sestdien, pulkstens piecos, šeit būs tā kā lekcija, ja, tā kā seminārs, kur vadīs mums mācītājs Sems, un šī tēma būs kalpošana, viss, kas ir apkalpošana, iesaistīšanos, tās nozīme. Un aicinājums ir, atrodiet semu draugos vai Skype'ā vai kur un rakstiet viņiem jautājumus. Rakstiet jautājumus ātri, rakstiet, cik ātri jūs varat, cik daudz jūs gribat, jo viņš sagatavosies un viņš būs gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem, kas saistīts ar to. Šeit piecos sestdien šo, kas būs. Uh, nākamā lieta ir par uh, jaungada pasākumu, uh, kurš ir plāni, tiek plānots vecgad vakars, no pulkstens desmitiem vakarā līdz aptuveni tā, tā divkalpojuma daļa varētu būt līdz pulkstens vieniem aptuveni. Bet reāli no pieredzes zinot, tas ilgst līdz rītam. Slavēšana, lūkšanas, eh, sadraudzība, eh, lejā būs, um, ir tiek paredzēts, ka būs ēšana, mēs esam jau vienojušies par šādām tādām lietām. Tā kā es aicinu jūs, ja jūs zinat, ka jūs būsiet, Pienāciet, pasakiet, es piefiksēšu, lai mēs zinām, ar cik rēķināties, kas būs. Ja jūs vēlaties arī iesaistīt, vēl labāk, pasakiet, atradīsim katram kādu lietiņu. Un, un, un um, tā bija otra lieta, tas bija jaunā gada sagaidīšana. Un trešā lieta ir... Um, Ziemassvētku dievpol, dievkalpojums 19. decembrī. Uh, dievkalpojuma laikā, kā parasti, dievkalpojums kā notiek no 11. Būs priekšnesumi, būs pārsteigumi. <laughs> būs, jā, būs jautri. Būs dievkalpojums, svētku dievkalpojums 19. decembrī varat atzīmēt sev. Huh vienu lietu var piebilst. Uh, noteikti esiet iedrošināti 19. Decembrs, 19. Uh, decembrī, tas būs Ziemassvētku svētku dievkalpojums. Līdz ar to ņemiet līdzā draugus, paziņas, radus, kaimiņas, uh, darba biedras, viss, viss, viss. Jums ir labs iemesls uh, atvest viņus uz draudzi, lai viņi šeit dzirdētu evaņģēliju. Jo Ziemassvētkos cilvēki ir atvērti cilvēki ir pārdomu pilni, un, un es ticu, ka tas ir tas pārdomu laiks, kad cilvēki grib kaut ko satvert to dievišķīgo. Nu, tad dosim viņiem iespēju dzirdēt labo vēstu šeit. Labi, un mēs arī tad nobeigsim dievkalpojumu ar himnu, ja? Ar lūkšanu.